Kesyon, Answer the following questions, be sure to repeat after the confirmation 1. Ki lè li ye? Li onzè eka. 2. Kote Lwi prale? Epole mi. 5. Lè fini, kote Lwi prale? Lwi prale nan yon magazen epi li prale lekòl jwenn Polemi.